Pantsika barburu egunon. Egunon. Aterbean eh, urgentziako zerbitzuen uh, zira eta garria hortan Euskal Iratietako goizberriat komitatu zaitugu. Aipatzen da, hanitxetan, neguko planak, jente behartxiak direla eta, bena jente hoiek udan, pobre eta behartsu izaten segitzen die, errealitate honen argazki bat egin behar balitz, ze jente motak hausik ginezake? Beraz, uh, erran ezaket, eh, pixka publiko guzia onkitzen duela, uh, lehen pundu importantea, da uh, gaur egun, uh, sasoineko uh, gutxi ikusten dela. Uh, Errana baita, uh, ainitzetan aipatzen baita, ka, kanpoan egiten duten uh, jendeak uh, negoan, biztan dena hotza hor baita, uh, eh, arrotxago baita, baina uh, gaur egun ikusten duguna da eh, dena den urte osoan, uh, zaitasunetan, zaitasun sozialetan diren jende, den jendea uh, nola, uh, kopuru berdinekoa dela. Ordo maitugu baduzu publiko difenta, biztan dena, ordoan negoan nahi baitugu askotan, kampuan lo egiten dutenak, e, realitatea hor da. uh, udan ere, e, uh, gutiago ikusten ditugu nahasten baita uh, sozialki negozien artean, baina beti uh, kampuan lo egiten dute, baina gaur egun uh, rantzaket zaitasun soziala be... Zabala baita, izan da hola, masifikazio bat izan da azken urteetan, zaitasunetan dien jendentaz, eta hor eh, gure egituretan bai eh, be, tokiko eta hemen bizitzen diren hainiz famili uh, eh, dugu, hainiz emaztea horrekin, jende bakartiak ala publiko guzi-guzia haren uh, gira eta laguntza uh, sozial hori eramamak dugu. Zer da gehienik uh, hunkitua denak gizonak, emazteak bakarrik, familiak? Kantitatibuki begiratzen maduzu, dira uh, gizon bakartiak karrikan diren emaztiak, badira, gero eta gehiago, baina eh, gutiso neurtzen dira, eh, hola mintzatzen alba alimaniz. Bertzalde hemen beste berizita sumat eta hor hariniz gehiago ipajalaren eh, ikuspegitika. Eh, gaur egun gehien bat haustura sozial bat sortzen duena ere da etxipzitzarena eta ia da bi urte hauetan eta az bi mila mairuan berezik izan gorakada alimaleko bat uh, lokativ lokatib uh, etortzen diren familiak eh, orduan egan abaita gara egun familia bat eh, ba, alokatzen du pizu bat uh, eh, pizu horren pagatzeko alokailua eta beste fresak fresiria horregiteko zaitasunak handitzen joiten dira alokailua ez da gehiago pagatzen, labete batzuk, hainbat labete, eta kanporatua da bere e, etxe gintzatik, bere apartamenutik. Eta beraz, be, aterabiderik eh, ba, etxe hori galduz geroz, ba, hor, be tortzen zaizkigu gure gure xare, gure dispositiboetan eta beraz urgentziako galdera bat sortzen da eta eta bat eramaiten da beraz azpimarratu nahi dut egoera hori zenta ba, gehien bat familia, baina bereziki biziki gure tokiari eh, lotua da, hemen eh, ba, etxe, bizitza baten e, fresen gainditzeko, hainitz kostatzen baitu, hilabeteko labeteko xarietatik, kasik, familiak eguneko e, baino askoz gehiago eman baitute hortan hori lotzen maituzu, lotzen maduzu, be uh, uh, minimo sozialak eh, dituztela bak, baizik eskuratzen, ba hor, uh, oinu gehiago ulertzena, nolaz, zaila zaiena, uh, be uh, abartan duen matain atxemaitia. Pantsika Ibarburu, etenaldi bat eginen duguzu esolasek ilan uskaliratien eh, berrien hartzeko ondotik berriz go esolasak jeraikiko dutugu. Goiz berri segitzen du goizuntan go ekumita Pantsika Ibarburu da eta hau eh, aida aterbean lanian, urgentziako zerbitzuen buruzira eta berrien etenaldi egimen olehen, azpimaratzen zenekun, ba hebenko jente andana baten errealitatia, etxe bizitz eh, utzi behar izan, ben alokaidiak pakatzen ahalez dutierakoz, minima sozio hoiekin bizi, nolaz minima sozio hoietan eh, diea ah, badakizia? Hori, ah, bizikian itzada, bakotxak eh, badu eh, bere, bere ibibidea ernezaket, beraz, bai minima sozialetan ah, eskuratzen duzten jende Hala, familia hauetan, bedenetarik aurkituko duzu edo formakuntzarik espaita izan, eta ibibili pertsona lortan formakuntza e, ezpaita gainditua izan edo bururaino eramana izan, edo espaitu bitartan lanik uh, uh, segitu, aurrak aztu berzirelako eta senarik ez, eta bakarrik biziz eta familia batzi aurre eman behar. Uh, eta emazte bat entzat dion, bela, lan bat aurkitzeko be, ondoko zaitasun guziekin uh, aurre behar du. Uh, gero uh, ere jendea nola, gu gure ahloan batzutan askotan aipatzen dugu eh, ala, barneko indarra, eh, la ressurs psikik ere, uh, memento batian egoera batzi aurriten duzu in, barne indar hori duzulako uh, barne indar hori gure bizo soan eraikitzen dugu eh, uh, biziarazten dugu eta hori dena biziar, baduzu estimoa, baduzu konfientzia, baduzu ingurumena, baduzu elkartasuna eta egia de uh, jende hainitzet hain, guk ezagutzen dugun jende hain nintzetan, be bakartasuna da ezugarrizko min handi bat, eh? mm. eta bizi luzi bat eh, bakar, eh, bakarrik izan ba ez tizu barriko hori emaiten, unbait, ala, egunero ero etia, bat gauzen egiteko, eta oino ere bakarrik zirelarik ordan. Jara ez da tipologi uh, finkorik, gau, ah, ah, ah, ah, ah, bereziki ikusten duzu hainbat elementu kurutzatzen direnak. Eta azken uh, eh, urtauetan gero eta azkarrago ikusi dena ere, da belana duten lana ez dola aski maiten egunerokoari aurriteko, hori ere ran behar da, gaur egun lan batek ez dizu emaiten eh, denari eh, berguziek erantzuteko ahalik, baduzu ere lan galtzeaz, baduzu eta lanik ez behar zatximaitea bi urte langabezi eta tak, tak, tak, bakizu, memento batean ere, uh, eh, beminimia sozialak uh, dituzu puntan. Bon, uh, ikuste, uh, nola egan, uh, eh, esperintza uh, eh, ahunt uh, anitzak ditugu eta ibibide anitzak, uh, eramaiten duena minima sozialo horietara. Eta egia da lana eskaxaka eta bi urte angabezin, uh, ba zaitu eramaiten zaitu espazuzu ingurumenean, xaririk, uh, lamata horkitzeko edo zaguna, zagutzak eta bar, eta bar. Mm -hmm. Azpimaratzeko bai, ipatzeko, uh, E, emazten kaziak, haurakuken, gizon batekin, gizonak eta kuraje handiz lekia hustu, eta emaztiak behar izan ordian haurak eraiki, eta geho haurak eraikien duan, ba, trein soziala itzina joan da, eta bera bazterian eh, gelditu. Bai, uh, orduan eh, hor emazteak haien aurrekin, bon, guk, uh, ala, ni, mitzu, mitzatuko niz nik ikusten dudan, azta ezagutzen dudan, az, eh? Orduan, eh, hor, guk ikusten duguna, ba, bere zikibikoteak best, um, bere uh, orduan, eh, guk, uh, ikusten duguna, da, bo, ala, eman ezagun uh, bortizkerea emaztea eta hori uh, jan behar da hori eguneroko tasun bat dela eh, gaurko gizartean hori dakigu jatzen bitartez baina konkretuki euskal egian ere uh, bizitz, bizitzen da eta alertzen da eta uh, kaso horietan egia da mehemazte uh, erzibituko dugula bera horrekin eta baduzu alako bere inguruan Be, berriz dena xare bat berriz muntatzeko, emaz, ikustea laguntzeko bere uh, autonomian, eh, bere independentzian. Uh, usu, be, ala, etxeko diroa edo, uh, eh, senarak zuen eramaiten edo laguntza guziak gizonaren izenean dira, beraz, bera, etxetik joetian eta, ala, erabaki hori behin hartuta, be, uh, diru, uh, diru laguntzarik ez beraz, zero eurorekin uh, joan da uh, bere besu behan, eta eh, beraz behar du eh, berriz ere, toki bat atseman, elbide administratibo bat uh, hori gauza bere zibada benan, Bizrik importantan unbait laguntza sozialak hartzeko. Formakuntza izaiten alda edo ez. Bon, dependitzen du bainan lanaren tokia suntxikutua da zenta maemaztea edo aspalditik ez duro lanik egin, hortan ez du gehiago bere burua gaur egun ikusten, uh, baitu bere, eh, ala, bere uh, bizikuzia berrera ikizi behar, eh, lana, lanaren zat prestizaiteko, eta badu be, etxegintzaren uh, maitea eta beraz, emaztzak augekin eh, heltzen direlarik eh, gure egituretan uh, usu, egora biziki uh, kompleksuak dira eta biziki nunberatuak orduan bada bizi oso bat ber eraikideak eta ber eraikitze prozesu hortan bada guk eramanen dugun laguntza xoge, administratiboa uh, segipenaren eta bertze eta bada emaztea bere baitan pertsona bezala, bere nortasuna ere berriz osoki uh, behar. Behas hori, e, berrengabe ba, doa, ez dela gauza bat egun batetik bertzera egiten, berzaio denbora, berzaio sustengoa, eta berzaio nunbait, e, ala, bide batzuk auge eman, eta etxegintza ez baitugu bide hortan, egia da, ustopo handi bat bezala gertzen da, hortan ere, nunbait, ala, e, eraikitze prozesori, hori, albezain baikorki ramaiteko gixan. Mhm. Eta gainera, hoi suposatzen dut, eh, ahalak edo eskusartzia e eh, tinkatzen aidela eta pertsona, aipatu dututzen pertsona hoiek eh, bai eh, etxe bizitze baten kausitzeko, bena bai ben bizitzaen eraikitzeko ebai laguntzak behar dutukiela, profesionalenak, ez dakit, psikolog eta holakoenak, berrezik emazte eh, bortizkeiak jasandutien emazten tako, Eh, badia, ahal ekonomiko eta strukturalak gaur egunko krisi garai hoietan, hoien laguntzeko? Ordan badira egitura berizituak, eh? hori eh, hemen hainitz lan egiten dugu eh, CIDF-ekin, bai honan dena, cgpb badira hortan abokata berizituak, behaz hortan horkituko dugu eh, txerartan behar den laguntza. Gero, egitura hoiek gu bezala dira, eh? Eh, medio guzire, gut, gutirekin behar dute animaleko lan bat eraman, eta hor dezaket bai eh, laguntza ekonomikoa uh, behar diren gizabaliabideak uh, emaiteko, bon, en, uh, nekez ditugu, gutiegi eta ori, wala, gure realitatea da, xe Baina hor dira, eta uh, dira, eta nola spait dezakek kotxen hartan, hortan lan egiten dutenek, uh, komikzio handi batekin ari dira beaz ematen da uh, ematen da lana uh, gehiago beharko litzateke xe baina bada gero uh, nik ezan dezaket uh, gaurko krisi uh, Egoera horretan, uh, nik diot uh, mengu uh, ikuspia ikusten baitut eta ere beste departamentu lan eginez uh, ikusten dugu. Uh, eta estadoa horretan uh, ez du berden bezalako laguntza emaiten da uh, uh, le centre de bergement arreten da aterbea madugu detzen duguna uh, Ta hori da etxe bizitzari uh, pentsatu entzin, dira aterbe batzuk epe piskat luzago batean uh, uh, bizitutenak eta laguntza sozial batekin. Eta jende horiek behar dute jendea. Um, demora. Benutuatan, edo nork bere uh, aintzinatzeko behar du demora. Eta demora hori gaur egun, zaila zaie maitea, eta hori dut, uh, uste dut hortaz sufritzen dutela eta sufritzen dugula gaur egun, ez dugula gehiago denborarik eskentzeko jende eri, nun baien pausatzeko eta hala bide bat emaiteko urratska maksimum bat bestaren ondoan eh mm -hmm. uh, sei kaxik ber dira egituretatik joan senta galdera baita hainiz koitatzen baitutaien uh, tokia bez uh, hori uh, da uh, gaur egun estatuak hortan ez du neurtzen du neurtzen du baina asteko ez ditu uh, hortan ez eta ni hortan uh, nahiko nuke uh, argigorria uh, piztu uh, agentzat kaltegarria baita, jendentzat kaltegarria baita, eta guretako ere bai, zenta uh, eh, uh, eh, aikira etengabe, etengabe kudeatzen uh, ogoet, Ogoita uh, jendea. Mm. Uh, egun ditugu bea edo te sozialen sartzeko, edo zehazer batean sartzeko, behar dute iruela bete goaitatu sartzeko, eta hori, uh, ez da onarriakia, ez da onarriakia, um, norbait iru hilabete kampuztea uh, eh, laguntza hori ukaiteko gizan. Pantsika Ibarburu urren zeragoaz goaz, azken eh, ohartio bat, Hor, eh, be, kostaldian lan egiten duzu eta karikan bizi dien gentiak udarako toki hoietan gaizki ikusiak izaten ahaldia udal edo herriko etxe bat zumaiten ganik, e realitate horrekin ziek bu egiten duzie? Gure egiten dugu gaur egun uh, bai gira, eta nahi eta ez uh, gure egiturak uh, bai dira, miagitzen dira, eta gure lan egiten dugu, kartirekin lan egiten dugu, gazko mertxantekin, biztan lekin eta ala, ari gira gure manerean, unbait uh, uh, egun erukotasunean gure egiturak integratzeko kartiretan, auzuetan. Gero haute txen gandik, gandizaket hemen edo beste tokietan, ez dira um, ongi etorriak diren jendeak. Beraz, eh, ez hemen, eh, bestek baino, ez hemen gehiago bestetoketan baino. Hala, gutxi gura bera, ezan dezaket. Beraz, e, guri da eta haiekin e, batera, nunbait, e, e, Eta gehien bat, biztan lehen gandik zaila da, e, zaila dira jende horiek onartaraztea. Haute txak usu baitzira biztan lehen bozera maileak ere, eta hori izan ezo lekuko, ba, autetxe egiten zaizkizu, zenta ondoko osoak edo ez dakin horrek, edo komertxanta batek, eh, dei egin baitu uh, erriko etxare, janez, ez dela hori eta hori onargarria, eta jende horiek hor baitira. Beraz, erran araita, uh, eh, uh, ongi etorriak ez dira niun, baina gure egunerokotasunarekin, uh, gure egunerokotasun uh, lanarekin, ba, gero gehiago integratu nahi ditugu uh, eta ahreman atxikiz kartxireko uh, uh, komertxantekin eta haute txiekin. Mineska Erpantxika, Ibarburu gure komitai baietza emanik eta be ez dakit xantzahun erraiten ahaltza izienez, beno hoi deziatzen da iziegipu. uh, mila.